запитував англійський журналіст. Булат ніколи не міг витримати погляду шотландця. Це почалося першого ж дня у просторій і святково прибраній їдальні Пор О Франса на островах Кергелен, звідки прес-експедиція ЮНЕСКО мала вирушати в подорож по головних наукових станціях Антарктиди. В їдальні зібралося добра сотні людей. Французи виявились гостинними господарями. У келихах яскріло щире бордо, журналістів порозсаджували за всіма столами, та Булат, який прибув у пор о Франс останнім, іще нікого не знав. Тільки одне обличчя його бентежило обличчя 30-річного чоловіка між баром і вікном. Булат ніяк не міг позбутись враження, що десь уже знайомився з ним, але де й за яких обставин. Чоловік теж глянув на нього кілька разів і щоразу відвертався. Тундра за вікнами цвіла, Булат марно човив свою пам'ять, а в кінці вечора нарешті зважився і вирішив підійти сам. Чоловік перестрів його роздратованим сміхом, тільки не кажіть, наче ви мене вже десь бачили. Чому? Заява ошелешила Булата бо зі мною так знайомляться всі. Дехто простягає руку, дехто навіть дружньо ляскає по плечі. Я людина, яку вже бачили десь та колись. Це моє прокляття. Він зрозумів, що стурбував зовсім невинну людину і усе перевів на жарт. Але спогад лишився, лишилося убивати відчуття, ніби він чимось таки образив шотландця. Тепер вони мов би, помінялись місцями, і у ролі ображеного був Булат. Люди все знали. Йому нараз по-справжньому допекло, і він кивнув на філа марша. Начальник сидить он там. Шотландець Пітер Макміллан звів брови, по черзі глянувши на доктора Марша і Кет. Це не має значення матрос. Сьогодні Кет. Що нікого не назвала містером, лише на прізвище або ім'я. Вважайте, що вас призначив марш, правда ж? Останнє слово вона адресувала йому, філові маршу. Американець кивнув, мов дитина, яку довго вмовляли, і врешті таки вмовили зробити укол. Це не має значення. Її слова відлунились і тепер належали йому. Я почуваю себе не дуже добре. Ведіть збори ви. Поки ви купались із Жаком, сказала Кет, нам усе розповів Турбалон. Булат подумки рахував до десяти. Це прилюдне самозречення Філа Марша ображало гідність. Хтось умисне понав'язував між ними кілька нових визлів. Кет або Макмілан, вирішив Булат. Він мав би встати з за столу і вийти, але це навряд чи порозв'язувало б оті вузли. А може, подумав він, то хитрощі самого Філа Марша? Кондіціо сіне кванон необхідна умова для існування, сказав Жак Антуан Мерсьє, замовчавши того далекого предка, якому належали латинські слова. В них виявилося більше сенсу, ніж Булатові здалося в першу мить, і він змусив себе знехтувати несуттєве. Без транспорту і жодного зв'язку, покладаючись лише на власні ноги, вони б не могли дійти не тільки до того англійського корабля, а й до будь-якої полярної станції. Бо навіть ота найближча з них англійська база, що носить химерну назву Галлі Бей розташована за кілька сот миль звідси. А в Антарктиді уже починається зима. За кілька днів 1 квітня скінчив Булат. Я не бачу іншого виходу, як готуватися до зими. Це залежить від містера Наріти, сказав лорд. Усі глянули на африканського колегу. Проблема набувала несподіваної гостроти. Почувши своє прізвище,